este año vine temprano. No es diciembre ni verano. Tú quisiste guayar, pues guayamos. Me tiraste Ahora agárrate con las dos. Hay tiempo para aprender, igual que hay tiempo para enseñar. El tiempo nunca me ha cambiado, quizás contigo no fue igual. Aquí va el freno. Cabrón, nunca has dicho que Dios es bueno. Y en ni es un mamá y ven y ronca dentro del terreno. Esto es PR, la bendición ilusión. la isla que sí encendía, pues del huracán, cabrón. La isla a la que te burlaste y mordiste suelo La misma isla que va a ver cómo te desmantelo. Base y fundamento que está guerreando contra el cemento. Jesús ya me llamó para que yo fuera el instrumento. Me dijo que te entierre 10 pies debajo el pavimento. Que en paz descansa no el otro chota con documento. Aquí va el cuento. Esto es de mí para ustedes. Y lo juro por mis hijos, mi casa y mis tres Mercedes. Real hasta la muerte, eso es detrás de las redes. La GCP, San PR y puede ser que allí te quedes. Tú lo tienes que pensar para mencionar a la par de la y la avenida central no te conviene. Que yo te recuerde lo de Jiménez. Ahí es que se separan los gallos de todos estos nenes. Hiciste tiempo, te pegaste, la cagaste, barbuleaste. Te cogieron el celo y a Puchi se lo achacaste. Le dijiste ibas a cubrirle con el caso entero. Y ahora no le contesta porque está en el putero. Y todos tus 4-7 son todos de juguete. Mientras más nombres menciona, más veces te comprometes, odio rata. Recuerda que el mono baila por plata. Y que en Carolina sigue comandando el pirata. Ah, real hasta la muerte. <laughs> Los Eres cabrón. Yo sabes que esto es serio. Ya mismo voy pa' los chistes. Dijiste que PR está apagado y te reíste. Te burlaste de Santo Domingo. Díceselo a Sony. Que no es no mama el bicho a los boricuas y a los domis. Las extensiones guinas se las pone de pollina. Y tiene que ponerse máscara fundirse en la piscina. Porky, porky. Se peina para adelante, parece un yorky, Se peina para atrás y la frente en la capota un volky. Dice que eres Frankie Ruiz. Mencionas a Clemente, mencionas a Torre, pero no le mandan esa gente. Los mismos que te ayudaron cuando estabas empezando. ¿Y cuál es tu castillo? Es claro, el de Disney en Orlando. Dame la C, dame la H, dame la O, dame la T, dame la A. ¿Qué dice? tus temas son un engaño, no te quieren en Cataño. La DEA lo certificó el empleado del año. Dice que Pablo Escobar, dice que eres el chapo. Cabrón, entra para Netflix y busca el cartel de los sapos. Interesante, esto no es de ahora, todo esto viene de antes. El rey del maleanteo. Y eso que no soy maleante, soy real y leal. ¿Qué estás hablando de acuario. Los problemas del chavo no salen del vecindario. Chilindrina, estás embarrado, tienes la calle encima y no puedes hablar de patas sin haber sabido de Lima. Le ronca a los difuntos y los menciona todos juntos. Mi gente, este hombre en su vida pisa un punto. Lo que hace es hablar de bicho, de leche y de su fetiche. Mencionaste a Charlie, ese no está muerto, está switch de la UMP, de Humacao a Ya sabemos que tus soldados son el FBI. No vendo droga, lo mismo en la música, no me preocupo. Saludo a Filadelfia, en especial el combo de Cuco. My respect cachi, México con mi mariachi. Pero tú pana tío, no sé si tú me cachi. Ronca de Versace, discrimina hasta con la taína. Después pide perdón pero detrás de la cortina el pobre. Pedirle perdón a, Taina, pues le falté respeto en la canción. Dije lo decía y, y ya, ya se consumía lo que quiera hacer. más yo estoy humillando a los homosexuales tampoco. Hay homosexuales que son hasta millonarios. <laughs> Yo le tengo respeto a nadie. Yo, respeto a nadie, cara de sanga, no tiene un bebé. Yo gané, tú me dices qué hago. estrellamos el avión, se lo parqueo, se lo apago. Hacemos no te duermas de la noche a la mañana. Y esto está planchado, No es el poder de la semana. Las tetas exóticas como la ropa que usa. Koala dice que es un capitán haciendo rusa. Se quita la camisa y tienen que guardar los nenes. Al filo los pezones parecen dos balas FN. Están viviendo alquilados y los carros son dos del poder. Y Pregunta por mí en la calle pa' que aprendas de mi story. Muchos me dicen el blanco vaqueo, todo lo que escribo, canito, me mama el bicho y lo digo él estando vivo. Un saludo a los de vaya, a los que son de verdad, a los que no confunden ser real con la realidad y que ser realista. No estamos en los billboards ni en la revista. Esto es PR, hay que saber campear en esta pista. Y para que el mundo esté claro, que este cabrón lo que hace es roncarle a soldados caídos, a hermanitos muertos que no se pueden defender. Pero los vivos no los mencionan. Que en paz descanse Chepi, que en paz descanse Correa, sea la idea. Echaste más leña a la chimenea, mencionaste a yo no hay arreglo, Este es personal. Igual que esta, puedo hacerte cuatro mensual. Me dicen el arsenal, el la que no descansa, venganza. Me juzga solo Dios con su balanza. Es que todavía no ha nacido nadie que me alcanza. El que quiera tirarse conmigo en confianza, este es para todos los ocultos, están guerreando con el pulpo. Anuel, di cuáles son los tuyos, sácalos del bulto, chorre puerco pa' mi el único que sirve es El resto fueron boricuas hasta el día del huracán. Doble D no tiene novia, padece homofobia. Cabrón puede salir del closet, a la cosa es obvia. Se hace el macho camacho, pero cuando está borracho, le mande emojis de besito al manco de Anacacho. Mencionaste a Checo, no te mientas, cenicienta. Después que viste a los de Manatí, la herramienta llamaste a tornillo, hecho mala mía, perdón. Y te dijeron, bebecito, aguanta presión. La taína te perdonó, pero ese es ella, yo no. Te te jodiste, se formó y no se olvida que te burlaste los pacientes SIDA. Sabiendo que hay niños que están luchando por sus vidas. Te tumbe los auspicios, te tumbe los conciertos. Estás abierto, Anuel como cantante estás muerto sin break. Desde Mayagüez hasta Torrey. Se reporta a la isla entera, noviembre 16, mi concierto. pirateó la referencia, la vuelta, te sacamos esta jodienda. Anuel, ¿por qué no dijiste que Correa un huele bicho cuando estaba vivo? ¿Por qué no dijiste te vamos a matar como a Checo cuando Checo estaba en la calle? Huele bicho, lo que hace es mencionar soldados caídos. Y dicen no, que si vamos a guayar, compramos 30 palos, guayamos con 30 bichotes. Menciona los bichotes que tú estás diciendo por Miami con policía armado, todo cagao, odio chota, barbulero. Cagao, en PR no eres grato, cabrón. Que se sepan al mundo entero que el chota, el chivato, el sapo aquí no convive.